mācība, jā, tieši tā. Nodeļas, kuras mēs lasām, vai apakšnodeļas, kuras mēs lasām, ir tieši par to arī uzrakstītas. Vēstījums baznīcas bērniem un visai cilvēcei, tā saucas, savukārt vēl viena maza īsa apakšnodeļa nodeļa saucas zem nepārtrauktības un atjaunotnes zīmes – Tālūk, bet, eh, lai būtu nedaudz skaidrāk, tad es šīs nodaļas mm, savā ziņā apkopoju kā, apkopošu kā vienu ar nosaukumu, kam tad ir domāta šīs, šīs, šī sociālā mācība. Eh, kā jūs domājat, raudam arī klausītāji, kam ir domāta sociālā mācība? Padodat ziņu, ja ir kāda interesanta atbilde, uh, Es pieļauju, ka nav nemaz tik sarežģīts jautājums, bet padodat ziņu, kam jūs domājat specifiski ir domāt, kam varbūt tās vajadzētu sadzirdēt sociālo mācību. 266 77 272 īziņas, bet zvaniem 679 691 31. Jā, būtu interesanti uzzināt. Bet lasot un iedziļinoties, pārdomājot, tad eh, baznīca sociālo mācību – un to, kam tad šī mācība ir domāta, uzreiz arī gribu lasīt kā pirmo, pirmo atziņu, eh, kas šķiet būs tik arī pašsaprotama. Baznīcas sociālā mācība vispirms paredzēta baznīcas kopienai un ar visiem tās locekļiem, jo visiem jāuzņemas sociālā atbildība, tā saka šis dokuments. Baznīcas sociālā mācība vispirmkārt ir domāta uh, tās kopienai, visiem tās locekļiem, un tas ir domāts eh, ne tikai bīskapiem, pāvestiem, kardināliem, priesteriem, bet arī lajiem. Ikvienam ticīgam cilvēkam, baznīcas loceklim šī mācība ir domāta, jo mēs kā kristieši, mums ir jāuzņem šī atbildība, sociālā atbildība. Jā, es pieļauju, ka tas varētu izklausīties arī gana uh, tā briesmīgi šī apziņa par to, ka jau uzņemas atbildība, jo varētu šķist, ka jau tā tik daudz vis visādas atbildības ir jāuzņemas un varbūt tās dažreiz tiekam piespiest uzņemties, vai tad tiešām atkal kāda atbildība jāuzņemas un šeit šajā gadījumā izrietoši no manas ticības dzīves vai manas piederības baznīcai. Tieši tā ir jāuzņems, jo ticība nav viss tāda uh, individuāla uh, vai, uh, in, nu jā, individuāla um, nostāja vai individuālas kaut kādas pārliecības, bet gan kopienas um, dzīve, kopienas arī, ja tā varētu teikt, pārliecības, kas, paldies Dievam, ja arī um, man personīgi varbūt tās uh, Eh, saskana ar, ar eh, manām eh, personīgām pārliecībām, kas, kam tā vajadzētu būt, vai ne? Bet sakot, ka tā nav viss tāda mana individuālā kaut kāda um, lieta, kur es nodarbojos, ehm, kā teikt, istabas klusumā, uh, nevienam neredzot un, un, un nevienu netraucējot, bet gluži otrādi. E, tā ir mūsu kopīgā atbildība, kas mums jāuzņemas, sociālā atbildība, kas mums ir jāuzņemas. Tieši tā. Tā prasa mūsu rīcību. Es pieļauju, ka daudzkārt jau ir dzirdēts par to, ka ticība ir darbības vārds, kas nozīmē, nu, attiecībā uz evaņģēliju mēs zinām, ka bieži vien runājot par ticību tiek teikts, e, parādi ticību bezdarbiem, es parādīšu ticību darbos, un mēs paši pieļauj, kad arī ļoti gribētu redzēt, ka ticība nav viss tikai vārdos pausta, bet vēl, vēl jo vairāk tieši mm, darbos pausta ticība. Un tādā gadījumā, jā, ticība nes līdzi arī atbildību, atbildību par savu izvēlēto dzīves ceļu, uh, bet pat lielā mērā arī atbildību, um, sociālo atbildību, kas mums tiek uzticēta un kuru, nu man gribētos atkal atsaucoties uz bībeli teikt, mēs kā zemes sāls un pasaules gaisma uh, varam īstenot šajā, uh, uh šajā dzīvē. Līdz ar to, jā, kļūšana par kristieti, uh, manuprāt, ir ļoti skaidra arī uh, Um, aicinājums uzņemties šo atbildību. Tas varbūt atkal mēs varam diskutēt, ko tas nozīmē, kā, kā man tad ir jāuzņem šī atbildība un, un kādos veidos. Un vienmēr, manuprāt, ir labi paturēt prātā, kad uh, neatkarīgi, nevis neatkarīgi, bet um, ka mēs uzņemamies šo sociālo atbildību katrs atbilstoši savam uh, statusam un savam aicinājumam, ja tā varētu teikt. Eh, un daram varbūt tās vairāk, kā, eh, kā mēs mm, šķiet paši no sevis mm, iedomājamies, mēs varam sagaidīt, lai tiešām veicinātu, nu, vispirmām kārtām tās, mm, tās pamatlietas, kuras šeit jau mēs sadzirdējām šajā dokumentā, tas ir taisnību, mieru, um, jā, taisnīgu un mieru, kopējo labumu, um, taisnīgāku sabiedrību, um, sabiedrība, kur dzīvo mierā, nevis karā, kurā tiek orientēta uz kopīgo labumu, un, un jā, un šādā veidā paskatoties, tad mūs tā atbildība katram savā vietā, nevis tagad mēģinot iedomājoties, ka mēs varam katrs uh, Eh, uzņemties tādu milzīgu globālu atbildību. Protams, ka nevienmēr eh, būs cilvēki, kuriem amata pienākumi to uzticēs, bet būs arī ļoti daudz un lielākā daļa no mums. Es domāju, dzīvojam eh, drīzāk tādu vienkāršu un mm, pateikšu pazemīgu dzīvesveidu, kur mūsu atbildība varbūt tās nozīmē aiziet uz vēlēšanām, novēlēt, mūsu atbildība arī nozīmē mūsu ģimenē, mūsu darbā, mūsu uh, sabiedrībā, kur mēs atrodamies, uh, norādīt uz šīm vērtībām, rādīt, uh, kad ir iespēja arī citādāk dzīvot, un, protams, nepaiet garām um, cilvēkam, karam, kuram ir vajadzība. Un tas, manuprāt, arī ir tik ļoti evaņģēliski pateikts. Un šādā veidā uzņemties atbildību, un tad būs, protams, atkal citi, kas varbūt tās, nu, es tā iedomājos, ir vai nu lielu uzņēmumu īpašnieki, īpašnieki vai direktori, pārvaldnieki, vai ievēlētas amatpersonas saimā vai pašvaldībās, un uh, Eh, un, un šādā veidā atšķiras tad arī tā atbildība, kas katram ir jāuzņemas, bet eh, vadoties vēl joprojām pēc tām pašām vērtībām un tiem pašiem kristīgiem evaņģēliskajiem principiem. Tātad Vēlreiz atgādināšu, ka sociālā mācība vispirms paredzēta baznīcas kopienai un, un visiem tās locekļiem, jo visiem jāuzņemas sociālā atbildība. Tālūk, un sociālā mācība uzrunā sirdsapziņu, lai sabiedrības dzīvē tiktu saskatīti un veikti taisnīgumu un tuvāk mīlestības pienākumi. Tad es jau diezgan daudz šeit runāju, attīstīju šo domu jā, par tuvāk mīlestības un taisnīguma veicināšanu. Um, tas pienākums, kas mums tiek uzticēts, jeb tā atbildība, kas mums tiek uztice, uzticēta, tiek virzīti uz to, lai saskatītu un veiktu uh, šos tuvāk mīlestības un taisnīguma um, darbus un eh, pienākumus. Turklāt sociālā mācība uh, pamatu pamatos runā ar cilvēku sirdi, cilvēku sirdsapziņu, ja tā varētu, nevis varētu teikt, bet kā šeit ir rakstīts, uh, sociālā mācība uzrunā sirdsapziņu varbūt tās tā pārdevējot runā uz sirdi, sociālā mācība runā uz, uz sirdi, vai ne, jo pieļauju, ka tas arī ir ļoti saprotams, ka, nu jā, es domāju, daudziem ir šī, šī tāda pieredze, kad šķiet ir likumi, šķiet, kad ir normas, šķiet, kad ir atstrādātas procedūras, uh, un tomēr kaut kas nestrādā. Un nestrādā tādēļ, ka cilvēka domāšana ir samaitāta, um, teikšu tā korumpēta, kā pāvests Francisks uh, vēl pirms kļūšanas par pāvestu sarakstīja tādu mazu grāmatiņu, korumpēts, uh, cilvēks ir korumpēts un nav, nav spējīgs, tad varbūt tās eh, paskatīties pāri savām šaurajām interesēm vai egoistiskajām uh, vēlmēm, kuras grib apmierināt un uh, varbūt tās arī kaut kādiem savam ego, kas ir aizskarts un aizvainots un, un mēģina atspēlēties, atriepties un tā tālāk. Mani, bet, uh, bet jā, kad mēs, kad baznīca runā uz sirdsapziņu, cenšas savā ziņā kā iepriekš jau lasījām, ietekmēt sirdsapziņu, audzināt sirdsapziņu, veidot sirdsapziņu tādu, kas tiešām varētu tad arī uzņemties šo sociālo atbildību un veikt, saskatīt un veikt taisnīgumu un tuvāk mīlestības pienākumus. Jo ar likumiem vien tuvāk mīlestību nevarēsim panākt, nedz arī uh, patiesu tādu īstu um, uh, taisnību. Nu, un atkal, uh, iespējams tik ļoti bieži es atsaucos uz šīm brīžu tādu aktualitāti ar to domājot kara situācijas, vai tas būtu Ukrainā, vai tas būtu tuvajos austrumos šobrīd, vai daudz viet citviet pasaulē, kur saskaras, eh, un, un tā viens šķiet, jā, nu, ja nebūs, nenotiks izmaiņas eh, sabiedrības cilvēku personīgi cilvēku domāšanā, tad būs grūti panākt rezultāts. Pieļau, ka nav jāskatās un jāmeklē nemaz šādas kara situācijas, kur, kur mēs redzam eh, ļoti spēcīgi eh, šo iztrūkumu, kas ir tad, kad mūsu, eh, mūsu um, ehm, sirdsziņas nav um, atbilstoši izveidojušās, vai ne? Mēs varam arī paskatīties uz mūsu pašu sabiedrību un atrast visdažādākās lietas, kur uh, um, jā, mēģina likumus ievies, bet tie līdz galam nenostrādā un tā arī nerada labklājīgāku un, un eh, iekļaujošāku vai, vai mierpilnāku sabiedrību vai taisnīgāku sabiedrību. Uh, Un tad ir tas jautājums, eh, ik pa brītiņam mēs jau tie, tīpaši tie, kas varbūt tās sekojam līdz ziņām un visādiem, visādām diskusijām arī šī brīža situācijā par Latvijas ekonomisko stāvokli, tad ātri vien atskāršam, jā, nu nepietiek, nepietiek tikai uh, augsti aprēķini, matemātiski aprēķini, lai kaut kas izmainītos, kad ir jābūt arī domā, ir jābūt vīzijai, ir jābūt... Uh, mērķim, un to matemātika vien nevarēs iedot, vai ne? Tādēļ, es domāju, vēl jau vairāk baznīcai ir eh, savs uzdevums, eh, kas ir jāpild uzrunājot cilvēku sirdsapziņas, un, un arī varbūt, jā, mainot ar šīs sirdsapziņas. Tālūk, ikvienu kristieti iedvesmo uz to atbildēt ar rīcību, kas atbilst viņa aicinājumam un kalpojumam. Jā, tā šeit tiek teikts par sociālās mācības um, um mērķa auditoriju un to, kad uh, šis sirdsapziņas ir jāuzrunā. Um, sociālā mācība arī cenšas uzrunāt, un ik viens kristietis var būt tikt iedvesmots un līdz ar to arī pieprasa, ja tā var teikt, uh, pieprasa arī rīcību, atbildes rīcību, atbilstoši savam aicinājumam un savam kalpojumam, nu, kā jau es pirms brītiņa to centos arī izskaidrot un paskaidrot, nu, kad, jā, tad, kad lasām sociālo mācību, mēs saklausam Dieva, nu, atļaušos varbūt tās arī teikt balsi caur šo sociālo mācību, evaņģēlija patiesību un mums ir jārēģē ar konkrētu rīcību. Nevis, un es atkal um, gribu teikt, nevis vienkārši ejot um, lūkšanu grupiņās un, un, un domājot tikai par uh, to, kā būtu, ja būtu, bet arī konkrēti rīkojoties savās iespēju robežās. Tas nenozīmē, ka nevajag lūgties, protams, ka nē, vajag lūgties, lūkšanai jābūt tam, kas uztur mūsos ar šo iedvesmu un deksmu un dod arī uh, Eh, dievišķo gudrību un vadību eh, risinot šīs lietas, bet uzsverot arī to, ka ir jābūt rīcībai, ka nedrīkst, nedrīkstam būt pasīvi vai bēgt eh, lūkšanās, bet kad ir jābūt konkrētām rīcībām, konkrētiem lēmumiem un, un mērķim mainīt to, kas sabiedrībā ir jāmaina, lai visiem būtu labāk. Tālūk. Atgādināšu telefonu numurus. Ja gribat sasniegt mani šeit studijā šorīt, tad eh, īziņas varat sūtīt 266 77 272, bet zvanīt 679 691 31. Jā, es uzdevu jautājumu, kam ir domāta sociālā mācība, jau atbildēju, kam ir domāta sociālā mācība. Varbūt tās jums ir vēl kādas atziņas un, un domas, kas, kuras izraisīja eh, šī uh, šī, šī, šī mērķa auditorijas tāda apspriešana. Dod, padodat ziņu. Bet pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un turpināsim šo katehēziju. Kungs, kas esi taisno Dievs, tu nesauc viņus atgriezties, mani grēcinieku tu pie sevis atgriezt vēlies, tādēļ, ka manu grēku ir vairāk kā smilšu graudu. Kungs man pārkāpumu milzīgs daudzums. Tādēļ, ka manu grēku ir vairāk kā smilšu graudu, kungs man pārkāpumu milzīgs daudzums. Savu daudzo grēku dēļ es neesmu pelnījis vairs skatienu uz augstajām debesīm un tajās raudzīties. Es esmu saliekts nospies, smagās grēka vāžās saslēgts, bez glābšanas, jo pretojos tev. Es esmu saliets nospies, smagās grēka vāžās saslēgts, bez glābšanas, jo pretojos tev. Tagad es liecu savas sirds, ceļu stāvā priekšā un no pašiem dzīvēm lūdzo žēlastību. Es esmu grēkojis, kungs, ja es esmu grēkojis, un savus grēkus atzīstu. Es esmu grēkojis, kungs, ja es esmu grēkojis, un savus grēkus atzīstu. es lūkšu, es lūdzu uz tevi, piedod man, kungs, piedod man, nepazūdi.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 iesaistoties taisnīguma un tuvāk mīlestības veidošanā, celšanā ar konkrētu rīcību, rīcību kā atbildi uz šīs sociālās mācības, un gribas teikt tā dieva iedvesmu. Bet uh, ar to viss nebeidzas. Sociālā mācība ietver arī pienākumus, kas ir kas saistīti ar sabiedrības veidošanu, organizāciju un funkcionēšanu. Tie ir politiskie, ekonomiskie un administratīvie, jeb citiem vārdiem sakot, laicīgie pienākumi, kas veicami ticīgajiem lajiem, nevis priesteriem un ordeņļaudīm. Uz lajiem šie pienākumi attiec īpašā veidā, ņemot vērā viņa dzīves statusu, ko raksturo klātbūtne pasaulē, un viņu īpašo aicinājumu rūpēties par laicīgajām lietām, tās pakārtojot Dievam. Tālūk, tāds garāks citāts šeit, eh, kuru nolasīju, bet, manuprāt, eh, ļoti eh, spēcīgi un skaidri pasaka par to, kad vispirmām kārtām gribas teikt tā, baznīca nav tikai priesteri, pat ja arī dažreiz tā varētu šķist, baznīca esam mēs visi ticīgā dieva tauta. Un tas nozīmē, ka katram atbilstoši savam stāvoklim ir arī jāuzņemas atbildība Šobrīd, protams, notiek Romā sinode, par sinodālais ceļš tā saucamais, ne, kuru, par kuru arī jūs radioklausītāji domājāt un runājāt jau pirms vairākiem gadiem, man šķiet vismaz trījiem, četriem gadiem, un tagad, nu, beidzot, noslēgsies šis, nu, gana garais process, kurā ir iesaistīti, iesaistīti visa baznīca un visi uh, baznīcas slāņu un ne tikai baznīcas cilvēki, bet arī um, mēģinājums bija uzrunāt un iesaistīt arī ārpus baznīcas esošos uh, cilvēkus. Nu, un šo mēnesi, oktobra mēnesī, ir otrā bīskapas sinode, kurā piedalās arī Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Um, cerams, ka pēc tam mēs arī no viņa uzzināsim, eh, kā tā gāja šis process, tā personiskāk aprunājoties par šīm lietām, bet šobrīd notiek šie sinode, kur notiek daudz un dažādi spriež, eh, daudz ko eh, spriež, pēc kā būs arī dokumentiņš sarakstīts, lasīsim, pārdomāsim arī to, bet kāpēc es to piesauci, jo uh, Eh, gribu norādīt, ka jā, arī šajā veidā tiek izcelts tas, ka mēs visi esam baznīca un visi esam atbildīgi par baznīcu. Un, un tiek meklēts arī veids, kā mēs kopīgi šo atbildību varam uzņemties, eh, ne, eh, kā teikt, neignorējot nevienu un mm, ne, ļaunprātīgi neizmantojot varbūt tās arī uh, ja tā var teikt, varas <laughs> pozīcijas, nu šeit, piemēram, mēs priesteri, eh, ignorējot draudžu eh, cilvēku vajadzības un tā tālāk, un atkal tā, kā es domāju, ik viens saprot, nav nebūtu tik vienkārši lieta, ehm, bet, bet jā, nu, atrastu veidu, kā mēs kopā varam šo atbildību atbilstoši savam aicinājumam un kalpojumam, tad nezpaznīcā, bet šeit eh, tiek uzsvērts arī tas, kad uh, priesteri nebūs tie, kuri visur un vienmēr varēs arī baznīcas mācību aiznest, eh, nokomunicēt un kur varēs panākt tikai, kur varētu priesteris panākt kādu jēgpilnu izmaiņu. Nē, eh, ar ticīgā tauta tas ir laji, tas es, jūs rādījumi arī klausītāji, tai skaitā, esat līdz atbildīgi, atbildīgi tāpatās kā priesteri vai tāpatās kā bīskapi, uzņemties atbildību, šo sociālo atbildību. Un lajiem šeit tiek izcelta šī funkcija kā pilnīgi neaizvietojama, es pat tā teiktu, pilnīgi neaizvietojama, nest šo mācību tālāk pasaulē. Vēlreiz atkārtošu varbūt tās, eh, kas te šeit tika pateikts, jo manuprāt ļoti vienkārši un skaidri tas arī tika norādīts. Uh, Sociālā mācība ietver arī pienākums, kas saistīta ar sabiedrības veidošanu, organizāciju un funkcionēšanu. Nu, tas, kā mēs dzīvojam kopā, citiem vārdiem sakot, kas notiek un kā notiek. Un tie ir politiskie, ekonomiskie un administratīvie, jeb citiem vārdiem sakot, laicīgie pienākumi, kas veicami ticīgajiem lajiem, nevis priesteriem un ordeņu ļaudīm. Tātad visi šie Eh, šīs sfēras kā politika, ekonomika, administratīvie darbi, viss tas, kas sabiedrībā ir jānodrošina, lai sabiedrība tiešām kopā būtu viengabalaina un, un labi funkcionētu, visi šie pienākumi ir jāuzņemas eh, lajiem, ticīgiem lajiem. Mm? Tieši tā. Nevis priesterim un ordeņa ļaudīm. Un tieši pateicoties jums, rādījuma arī klausītāji, arī jums, pateicoties tieši jums, mēs varam šo mācību arī tālāk aiznest, nokomunicēt, tālāk nodot, eh, pasludināt un varbūt tās arī ietekmēt eh, sabiedrību, pat ja arī tā būtu šķietami tā man tuvākā sabiedrība, kur es atrodos, piemēram, darba kolektīvā, eh, skolā, universitātē, Eh, varbūt tās, nezinu, pensionāru biedrībā vai varbūt tās eh, draudzē, tai skaitā arī draudzē, bet draugu lokā, nu, es saprotiet, eh, mani ikvienā vietā, kur jūs atrodaties, kur jūs aiziet, vai jūs aiznesat arī šo mācību. Turklāt, nevis vienkārši mācot, kā es to šobrīd daru, <laughs> bet ar savu dzīves piemēru, pieņemot tādus lēmumus, kas ir balstīti uz šo uh, eh, evaņģēlīju patiesību, evaņģēlīju mācību. Vai jūs to darat? Jo tā ir arī jūsu atbildība. Vēlreiz nolasīšu uz lajiem, šie pienākumi attiecas īpašā veidā ņemot vērā viņu dzīves status, ko raksturo klātbūtni pasaulē – un viņu īpašo aicinājumu rūpēties par, par laicīgajām lietām, tās pakārtojot Dievam. Tātad, rādījumā arī klausītāji, tu esi atbildīgs pakārtot laicīgās lietas Dievam. Kā tev tas izdodas? Jautājums. Vai izdodas? Un ja neizdodas, kāpēc neizdodas? Uh, Un to es domāju nopietni, tas ir jautājums, kuru mums katram ir jāuzdod, jo ja mēs nepārtraukti kritizējam un, un sūdzamies un sūkstamies, ka kaut kas neiet labi, un šeit es domāju um, vairāk tieši sabiedrībā, plašākā sabiedrībā un ne tikai baznīcā, tad jautājums, vai es esmu izdarījis savā spējās visu iespējamo, lai būtu labāk, un ja ne, varbūt tās ir pienācis laiks tad rīkoties. Tālūk. Nav pamata krist depresijā, nav pamata uh, izsamist, kā teikt, bet ir vērts padomāt. Un vērts arī padomāt, ko es varu darīt uh, tādā gadījumā. Un atkārtošu, kā jau iepriekš minēju, kad katrs atbilstoši savam aicinājumam un kalpojumam. Un, protams, eh, tas grandiozas plānus Um, uzreiz iespējams nebūs, iespēj, nebūs um, iespējams izdarīt. Un tomēr, kas ir manos spēkos, lai būtu labāk? Jautājums, kas ir manos spēkos? Un visbeidzot, lai gan baznīca sociālā mācība domāta visiem cilvēkiem, um, cilvēka un viņa cieņas vārdā, kas ir viena un vienīga un rūpēs par, cilvēks, par cilvēks un sabiedrības iz, izaugsmi, baznīca sociālā mācība vēršas pie visiem cilvēkiem, ņemot vērā vienīgo dievu. Šī sociālā mācība nepārprotami domāt visiem labas gribas cilvēkiem. Tālūk. Baznīca sociālā mācība domāt visiem cilvēkiem, bet cilvēka cieņa, cilvēka cieņas vārdā, kas visiem ir vienota, vienīga, rūpēs par cilvēci un sabiedrības izaugsmi, baznīca nekautrējas, nebaidās un drosmīgi vēršas pie visiem cilvēkiem, kuru, kurus ikvienu ir radījis Dievs ar šo sociālo mācību. Rū, vēršas pie visiem, kā šeit tiek teikts, labas gribas cilvēkiem uzrunā viņus un sadarbojas, lai tiešām veidotu labāku uh, sabiedrību, labāku Latviju, labāku uh, pasauli, labāku cilvēci. Arī tā varbūt tās varētu pat pateikt. Tā kā, jā, uh, tā auditorija ir principā ik viens, kurš uzklausa, kurš ir gatavs um, dialogam, kurš ir gatavs ieklausīties, ir gatavs sadarboties un uh, un strādāt eh, atbilstoši savam statusam, stāvoklim, aicinājumam, kalpojumam, darbam, varā, varam tā arī teikt, tad ir strādāt, lai būtu labāk. Ko tu dari? Varbūt tās padod ziņu. Ko tu dari, lai būtu labāk un kādā veidā tu iesaisties, lai tiešām būtu taisnīgāka un tuvāk mīlestības eh, pilnāka šī mūsu sabiedrība. Eh, vai ja neko nedari, kāpēc neko nedari? Padod ziņu 266 77 272 vai zvani 679 69 131 pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ un vēl nedaudz par šīs dienas tēmu. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Vēl beidzamās atziņas par baznīcu sociālo mācību. Tas, kam šī mācība ir domāta, jau izrunājām, bet vēl viena īsa tēma, kas, manuprāt, lai arī ir īsa, tomēr gana būtiska un aktuāla, un tas ir par to, kad ir baznīca sociālā mācībā ir uh, kaut kas tāds stabils, nepārtrauktība baznīcas mācībā kopumā līdz ar baznīcas sociālo mācību, bet vienlaikus ir arī uh, šīs elements, kas ir, nu es tā teiktu, pat mainīgs, jeb, kā šeit tiek teikts, atjaunotne, baznīca sociālās mācības atjaunotne. Arī šāda tēma mums ir jāapskata, un tā ir, manuprāt, gana būtiski, jo man šķiet vismaz, kad mums īpaši ticīgiem cilvēkiem, bet, protams, ka ne jau tikai, ir grūti izprast, kas ir tas nemainīgais un kas ir tas mainīgais, un un viss, kas attiec uz ticību, bieži vien tiek padarīts iekalts akmenī, un, un visas tradīciņas iekaltas akmenī e, padarot tās par tādiem elgdieviem, bet nespējot īsti atbildēt un uzrunāt cilvēkus. Un man liekas, e, tas ir tas, par ko mēs tik bieži, e, vismaz kuluāros, ja tā <laughs> varētu teikt, neoficiāli izejot sabiedrībā runājam, uh, bet, eh, bet tad, kad vajag oficiāli un kad vajag risināt šīs lietas, tad mēs kaut kā nokautrējamies un baidamies runāt par to, kas tad ir pastāvīgs un kas ir mainīgs un, un kur ir jābūt kaut kādai atjaunotnē, lai varētu arī atbildēt uz laika izaicinājumiem. Tad pavisam īsas atziņas par to, bet kāda īziņa saka slavēts Kristus. Sabiedrīskās vietās izdodas, var teikt, ļoti labi – Eh, runāt, es tā saprotu par sociālo mācību, bet vietējā draudzē nē, tāda tā lieta. Nu, jā, eh, vietējā draudze arī ir tā tuvākā sabiedrība iespējams, un jā, tas var būt tas izaicinājums, kurā ir jāmācas, kā tad vislabāk var runāt par šiem jautājumiem, uzrunāt un, un protams, kā iesaistīties kopīgi, uzņemties šo atbildību, sākot ar savu draudzi, vai ne? Nu, jā. Bet tā, tad, tā, tā atziņa par to, ka uh, zem nepārtrauktības un atjaunotnes zīme šī apakšnodeļa saucas, un es viņu apvienoju ar to, kam tad tā ir domāta. Uh, man šķiet tas jautājums par to, kā tad atbildi, kā tad runāt ar cilvēkiem un uzrunāt šos cilvēkus, uh, kuriem ir domāta šī sociāla mācība, un kā viņiem tālāk tad komunicēt. Un ir tāda pamatlieta, ka baznīca sociālā mācība vispirmām kārtām vienmēr vērīgi seko līdzi sabiedrības attīstības tendencēm. Bet vienlaikus tā ir raksturīga nepārtrauktība un atjaunotne, tā saka šis dokuments. Mācības nepārtrauktība vispirmām kārtām. Vispārējām vērtībām, kas izriet no atklāsmes un cil Nu, civil, cilvēka dabas, tā šeit tiek tiekts. Tas ir kaut kas, kas ir tāds pastāvīgs un nepārtrauktība šajā jomā. Man liekas, jā, labāk pieturēšos pie tā nepārtrauktība, kas šeit tiek lietots, um, jo, jo arī tā saistība vispirmām kārtām, kā šeit tiek norādīts, ir ar atklāsmi, kad bībele, Dievu vārds, um, arī tradīcija ar lielo burtu vismaz, ir tas, caur ko mēs saņemam uh, to nepārtrauktību uh, šajā mācībā. Lūk, kāpēc sociālā mācība nav atkarīga no dažādiem kultūras, ideoloģijas un viedokļiem. Tā ir pastāvīga mācība, tā te tiek teikts. Būtiskais un paliekošais baznīcas sociālā mācības kodolā pastāv vēstures gaitā bez kādiem vēstures izvirzītiem nosacījumiem. Būtiskais, būtiskais un paliekošais baznīcas sociālajā mācībā paliek nemainīgs vēsturei, ejot uz priekšu mainoties. Nu, atkal tā pirmā doma, kas man nāk prātā, protams, kad ir jāizprot, kāda tad ir tā būtiskā sociālās mācības daļa, kura paliek nemainīga, vai ne? Tāpatās kā kas, kur, kas ir tā būtiskā daļa, ko evaņģēlijs nokomunicē mums, ko pats Dievs atklāja mums, ko nevar, neviens, neviens no mums nevar izmainīt, nedz, nedz kāda kopiena, nedz, nedz sinode vai, vai tā tālāk, vai ne, kas ir tas kodols, uz kā ir būvēta mūsu ticība un kas uztur mūsu ticību nemainīgi. Uh, jā, tas ir, protams, jāizprota pašiem, lai varētu būt droši un pārliecināti savā ticībā. Taču no otras puses, šeit tiek teikts, pastāv vēsturē un atsaucoties uz dažādiem tās notikumiem, baznīca sociālā mācība izrāda spēju nemitīgi atjaunoties. Tātad baznīca ir spējīga ne, nemitīgi atjaunojoties, uh, atsaucoties uz uh, vēstures attīstību, procesu attīstību, uh, ir spējīga risināt konkrētās uh, vēsturiskās situācijas problēmas. Ne? Tātad nemainās evaņģēlijas, nemainas sociālā mācība, bet mainās vēstures gaita un, un šajā, šajā procesā mums ir jāredz un jāsaprot, kā evaņģēlijas var izgaismot, var risināt vislabākā veidā uh, konkrēto problēmu, citiem vārdiem sakot. Un šajā gadījumā, protams, notiek miedarbība starp sociālo mācību un šo konkrēto situāciju, konkrēto stāvokli vai problēmu. Neatkāpšanās no principiem nerada visdzelžaini stingru mācības sistēmu, bet maģistēriju, kas spēj atvērties uh, jaunām lietām, neļaujot tām ietekmēt savu būtību. Tā te tiek teikts, tātad neatkāpšanās no principiem nerada viss dzelžāni stingru mācības sistēmu, bet maģistēriju, kas spēj atvērties jaunām lietām, neļaujot tām ietekmēt savu eh, būtību. Tā šeit tiek teikts, um, nu jā, tātad um, atkal tādi ļoti um, vārdi, kas var uh, izraisīt um, satricinājumu, uh, tādu zeme, garīgu zemestrīci, ja tā varētu teikt, um, pārdomājot, ja, ka uh, neatkāpšanos no principiem, paliekot pie uh, mācības, pie, pie evaņģēlī, pie patiesības, nerada mūsos kaut kādu dzelžainu, stagnējošu um, sistēmu, uh, bet gan maģistēriju, kas ir spējīgs atvērties jaunajām lietām un vienlaiks neļaujot tām ietekmēt būtisko būtību, bet risinot problēmas pēc būtības. Tiek veikti nepieciešamie un atbilstošie pielāgojumi, ko nosaka izmaiņas vēsturiskajos apstākļos un nebeidzamā notikumu gaita, kura caurauž cilvēku un sabiedrības dzīvi. Tātad, uh, tiek veikti nepieciešamie un atbilstošie pielāgojumi, ko nosaka izmaiņas vēsturiskajos apstākļos un nebeidzamā notikumu gaita, kura caurauži cilvēku un sabiedrības dzīvi. Tas, še, šos vārdus ir, ir vērts ieklausīties, um, jo, nu, un es saku, tie ir tādi izaicinoši vārdi, jo, um, kā tas mēdz būt pie cilvēkiem, mēs pieķeramies pie lietām, arī pie tradīcijām, pie kaut kādām uh, Eh, patiesībiņām un, un nespējam, nespējam atbildēt, risināt eh, problēmas, nespējam ieraudzīt eh, lietas Dieva gaismā, jo esam ne pie tām patiesībām pieķērušies, man tā šķiet, un, un esam pārlieku sauguši ar, ar visu ko citu apkārt mūsu vēsturiskajā ap, situācijā un apstākļos tā, ka nespējam nošķirt, kur ir, kur ir Dieva atklātā patiesība un kuri mūsu vēsturiskā situācija. Tas ir sarežģīts jautājums, sarežģīta lieta, protams, un tomēr baznīca eh, ir spējīga to darīt, eh, maģistērijas ir spējīgs to darīt, eh, pāvests ar biskupiem kopā un, un ir spējīgs risināt atbildot uz šiem vēsturiskām izmaiņām un apstākļiem situācijām, kurās nonāk sabiedrība, cilvēce. Baznīca sociālā mācība ir kā būvlaukums, kurā pastāvīgi norisinās darbs un kurā ienāk mūžīgā patiesība un caurrau, caurstrāvo jauno, iezīmējot taisnīguma un miera ceļus. Ticība nepretendē mainīgo sabiedrību un politisko realitāti ievietot noslēgtā schēmā – Vēl viena uh, uh, spēcīga atziņa ticība nepretendē mainīgo sabiedrisko un policisko realitāti ievietot noslēgtā schēmā. Atkal, un cik bieži mēs to mēģinam darīt. Tieši pretēji ticība ir inovācija, inovācija un jaunrades ieraugs, tā šeit tiek teikts. Ticība ir inovāciju un uh, jaunrades ieraugs. Nu, tā ir atsauce starp citos svētu Jānu Pāvilu otro, <laughs> kurš ļoti drosmīgi izsakās par, eh, par šo baznīcas spēju un arī vajadzību eh, būt eh, spējīgai uzrunāt cilvēkus un, un atbildēt uz, uz šiem izaicinājumiem, vienlaikus paliekot pie patiesības nemainīga savā Eh, eh, mācībā. Bet ir telefons zvans. Lūdzu. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Uh, priesteri Jāni, paldies, uh, klausos ļoti cītīgi Raimunds no Jūrmala. Jā, jā. Un, uh, nu, daži, dažas pārdomas, ko es daru vai nedaru, jā. Bija laiks, kad es kautrējos, piemēram, sabiedriskā transportā, nu, kādu apsaukt kādu, nevis apsaukt, bet, nu, teiksim, uzrunāt kādu mm, bravūrīgu vai kaut kādu tur cilvēku, kas, piemēram, tur nu, brauc māmiņa ar maziem bērniem, tie ir sabijušies. Un, un pēc kaut kāda laika, tie bija kaut kādi divi, trīs gadi, kad es tā iekšē, iekšējā tāda, iekšējais monologs man bija, uh, ka man tas tomēr, nu, palika tā kā, nu, ka es kaut ko neesmu izdarījis. Un tad vienreiz es vienreiz es uzrunāju tādu, tādu cilvēku, un viņš man tā teica, nu, viņš man teica, a kāda tava daļa? Nu, kad Jā. es viņu uzrunāju, viņš vilcienā ļoti nu, necenzētiem vārdiem lamājas tā, ka nu, viss vagons dzird, un visi sēž tā klusu, ļoti tā kā sabijušies, nu, un, Viņš saka, kāda tava daļa? Es saku, nu kā kāda mana daļa? Es to dzirdu, ko tu saki, un es negribu to dzirdēt šos vārdus. Un arī šos vārdus dzird bērni un, un, un arī citi cilvēki. Un te nu jā, jā. viņš tā kā, tā kā mazliet apjuka. Nu, protams, nu, jā, viņš tur bija eh, lietojis alkoholu un tā tālāk, tas, tas nav no svara. Bet, mhm. bet eh, nu, šis tāds, nu, kā, kāda tava daļa? Nu, mana daļa ir tāda, ka es braucu kopā vagonā un mēs esam tāds <clears throat> mm, cilvēku kopums. Un, Un, un es, kaut kā saju, es kaut kā sajūtu tādu atbildību arī par citiem, arī par tiem mazajiem. Negribēs, lai viņi tur sabīstās. Un, bet nu, tas nav tā viegli. Nu, tas nu, pilnīgi noteikti nav nu, viegli. Nu, un... kādreiz, kādreiz es būtu nosēdējis, ierāvies un, un, un arī padomās, nu nelien, nelien, jo mani kādreiz vecāki mācīja, nu, nu nelien, nu tā kā lai ne, nebūtu nepatikšanas, nu, nu pieciet, paciet, ja, bet š, eh, šajā gadījumā es saprotu, ka uh, tas ir tāds, nu, protams, protams ja viņš tur, nu, viņš tur bija ļoti bravūrīgs, nu, es arī neesmu maza auguma, ja es nesaku tagad visiem līst, uh, līst uh, kā saka, un no, nomierināt cilvēkus reibumā, ja, nu, bet tas ir tikai tāds mans piemērs no manas dzīves, bet arī uh, Nē, nu, jā. ļoti labs, nē, sirsnīgs, paldies, ļoti labs arī piemērs par to, kad, nu, kāda tava jā. daļa, viens, kad kāds cits mums jā. to saka, bet otrs, kad mēs paši pasakam sev, nu, kāda mana daļa, lai, lai tiek galā jā. policija, lai tiek un, galā un, ārsti vai un, kāds un, cits. Un, un, un man šis jautājums, šī ierēbušā vīrieša jautājums, tiešām pēc tam es domāju, jā, kā, bet man ir, un tad, un tad es noformulēju viņam to atbildi, man ir daļa, par to, ko tu runā citu klātbūtnē un manā klātbūtnē. Es negribu to dzirdēt. Ja? Iepšu nu, arī otrādā, ka tu, nu, es kaut ko varu pateikt labu, ja cilvēks tur, es nezinu, izpalīdz vai ko es varu uzsmaidīt un es varu. Nu, te tāds piemērs nu, diezgan negatīvs, bet arī, arī savādāk. Es varu, piemēram, es zinu, ka es braucu ar auto un es vienmēr mirkšķinu tiem, kas nav ieslēguši ugunis, un arī viņi parāda roku un, un tā, nu, tā kā pateicībā, ka, nu, Kad, eh, nu, nu tādi, tādi maz, mazas lietas, bet, eh, eh, bet es saprotu, jā, šī sociālā mācība, tāpēc jau mēs dzīvojam sabiedrībā, un, un, un tu nevari augt, tu nevari attīstīties, ja tā nav. Tas ir vienmēr kaut kādā attiecībā pret citu. Mēs arī sevi vērtējam, attiecībā pret citiem. Mums ir ar ko salīdzināt, mums ir no kā mācīties, vai mums ir no kā nemācīties. Un, un, un, mhm. un, šī, un, šī, un šī izaugsme ir iespējama jā, tādā sabiedrībā. Un paldies uh, mūsu uh, pāvestiem, kuri ir ļoti aktīvi. Jā, tāpat jūs tikko minējāt Jāni Pāvilu II un arī Francisks, kuri ir ļoti, ļoti aktīvi. Un es domāju, šī sociālā mācība, tas nemainīgums, tas kodols paliek. Jā, tāpat tās to konfekti mēs varam ietīt dažādos papīrīšos. Jā. Uh, Un, un, un tāds apkārtējais, tas es to tā izprotu, piemēram, plašsaziņas līdzekļi. Tagad mēs taču runājam, tik ļoti intensīvi ir informācijas apmaiņa. Ja? Un, un es tagad arī klausos par plašsaziņas līdzekli jūs, vai ne? Nu, no, eh, Pirms 200 gadiem tas nebija iedomājams, un, un tā informācija eh, daudz lēnāk nokļuva. Es domāju, šis ir domāts tādā kontekstā, uh, Eh, ka tagad to var ļoti intensīvi, un arī mēs, piemēram, varam aizstāvēt kādu viedokli, piemēram, komentāros, vai, vai, vai, vai tur Facebookā, vai, vai, vai vienalga, kuros uh, jā, mhm, mhm, mhm. platformās mēs varam arī savu kristīgo nostāju, piemēram, uzrakstīt. Mēs piekrītam, mēs nepiekrītam, mēs diskutējam. Es domāju tā. Bet Tieši paldies, tā. Sisīs, paldies. Bet paldies un, un jauku dienu un visiem sveiciens. Un, un radio Marija uh, super rulē. Paldies, paldies tev ar laba diena, skaista diena. Jā, eh, nu tieši tā, ir arī, ir arī šāda lieta un, un šādā veidā var arī, eh, kā teikt, iesaistīties šo procesu kārtošanā, uh, Ehm, tāda tūlītēja, gribas teikt, tū, tāda tūlītēja rīcība, kad redzam kaut kas slikts notiek, un ja varam, esam pietiekoši lieli un <laughs> spēcīgi, tad arī uh, metamies un aizstāvam to vājāko vai, vai vispār sabiedrību no, no tāda uh, no tādas um, nekārtības, ja, ja tā varētu teikt. Šeit arī starp citu baznīca sociālā mācība, protams, runā ne tikai par šādām rīcībām, kur tāda beida drosma vajadzīga šeit, jau arī uh, runa ir par ļoti tādām politiskām, ekonomiskām, tiešām tādām arī globālām lietām. Uh, ceru, ka tas arī ir uh, skaidrs, ja, kad, kad mēs no mazākām lietām, kā šajā piemērā, uh, aizējām līdz pat lielākajam uh, sociālo procesu, uh, tādu iesaistīšanu sociālo, ekonomisko, politisko procesu risināšanā, uh, un, un to visu mēs varam darīt balstoties evaņģēlī patiesībā, kas ir nemainīga, bet vienlaikus, kas miedarbojas ar šī laika problēmām un dod savas atbildes un risinājumus, principus, kā risināt kaut kādas problēmas. Bet noslēgumā vēl gribu pateikt dažas dažas divas atziņas par, eh, par šo mainīgo, nemainīgo, un, un šeit tiek teikts, jā, kad mācība, ticība, kas pastāvīgi atsaucas uz ticību, attīstās pārdomās par šīs pasaules mainīgajām situācijām, iedvesmojoties no evaņģēlija kā no atjaunotnes avota. Tātad, baznīcas mācība, kas balstās ticībā, uh, vienlaikus ir spējīga pārdomāt, analizēt un risināt eh, šīs pasaules problēmas situācijas, iedvesmojoties tieši no evaņģēlija eh, patiesības. Ehm, tāda lieta. Vēl viens zvans. Lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Es gribētu citu teju un tā īsi pateikt jums, priesteri Jāni. Jā. E, sešos es vakar klausījos e, raidījums bija vai ieraksts vai kā. Pieņemsim, mēs visi saprotam. Mēs jaunie ejam uz baznīcu, kaut vasarā ir krustos sniegs, lietus, kāda tur tumsa traucē. Es zinu, ka ir tā, jā. Ai, šodien lietus līst, nav labs laiks, neiešu, jā. Noklausīšos pie radio. Bet ir tādi cilvēciņi, es un vispār mācījānos uz krusmātas vārtā. Viņa nevar ne, ne, nekādīgi. Es viņu nevaru aizvest uz baznīcu ar to kruķīti. Un vēl tādi cilvēciņi. Nu, kaut vai varbūt nedēļā reizi tiem slimajiem, nevarīgajiem, vājajiem. À, par misiju. Sirsnīgs paldies. Jā, misija katru rītu astoņos no rīta var klausīties un sveidienās pat vairākas reizes dienā var klausīties. Tā kā uh, visi, kuri nevaram, uh, slēdzam rādio pulkstens astoņos, piedalāmies svētajā misītē. Bet eh, noslēdzot šīs dienas tēmu, eh, pavisam ātri vēl viena atziņa, ko, manuprāt, ir jānolasa, lai sadzirdētu, kad baznīca cilvēkiem ir labā gana dzīvais attēls. Tā dodas meklēt un atrast cilvēkus tur, kur viņš atrodas, viņa dzīves eksistenciālajos un vēsturiskajos apstākļos – Tur baznīca palīdz cilvēkam saprast evaņģēlija brīvības un izlīkšanas taisnīguma un miera vēsti. Tā saka šeit baznīca sociālā mācība, uzsverot to, ka jā, baznīcas evaņģēlija patiesība un vērtības un principi e, ir nemainīgi, bet mums ir jāatrod un, un jārisina ar šiem vērtībām tad konkrētās situācijas, kas bieži vien ir tik, pat, eh, tik ļoti pat eh, mainīgas, bet eh, baznīca dodas pie cilvēkiem, uzmeklē viņus un, un risina tās problēmas un tos, tos jautājumus, kas cilvēkiem konkrētajos apstākļos tad arī ir palīdz cilvēkiem saprast evaņģēliju brīvības un izlīkšanas taisnīguma un miera vēsti. Lai tā tas arī būtu, um, visi esam aicināti tad arī iesaistīties šajā milzīgajā uzdevumā. Bet šodien visiem milzīgs paldies un uztikšanos jau nākošajās katehēzēs. Um, uzreiz gribu teikt, ka nākošu nedēļu vai jau rīt došos uz Itāliju piedalīties rādījumu arī pasauli uh, sapulcē, atgriezīšos tikai nākošajā nedēļu un būs katehēzes, kuras vadīs arī uh, citi priesteri, par sinodalitāti, par to, kas Romā tad notiek un kāda jaunuma un kādas lietas no turienes mēs varam mācīties, uzzināt un sagaidīt. Eh, bet eh, būšu atpakaļ un tad turpināsim ar baznīcu sociālo mācību. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!